njyewe icyo navuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro Nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki ndagushimire ko bandanya gukurikirana radiyo isanganiro nkuramutse ngohe n'ikaze mu kiganiro wibaza iki ikiganiro ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango wibaza ko uyu munsi abanyarurigi batubwira icyo bibaza ku kigongwe umuhuza asabira abashatse gutembagaza ubutegetsi biyumvanamwo ikigira kabiri ni nibaza ko umuhuza yobanza kuraba ko icyo gihe twoguma dutanga ibigongwe muri icyo gihe hatozoba igihe abantu bose bama bakora ibintu bagaca bagenda hanze bagaca bavuga bati tugomba ikigongwe kugira ngo amahoro aboneke muri ico gihe rero umuhutu ico yoraba no kuraba abari babifisemo uruhara cyane ntahava asanga avuga yuko niyo asanga abari bafisemo uruhara mu makudeta yagiye araba kuva na kera na rindi bo bari babifisemo uruhara abo bantu ntiboronka ikigongo ariko agasanga ari ibintu byashitse kubera politike y'ico gihe yari ihari abo bantu boronka ikigongwe reba jewe nk'umurundi ico nibaza nuko abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi ubusanzwe batogirirwa ikigongo ahubwo borengutswa imbere y'ubutungane kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko kuko eh, tubiravye uko igihugu cagiye kirabaho eh, guhera mbere mu za mirongo itanu n'umunani mirongo itandatu na kabiri gushika eh, no mu za mirongo icenda na gatatu abantu bagiye barisubiriza Eh, kugerageza gutembagaza ubutegetsi byarabonetse neza ko eh, ingaruka mbi kubera abataba eh, baguma bagomba kuguma bagaruka kugira uwo mugenzo umwe wo gutembagaza ubutegetsi iyo byiza ku bw'iwanje bohano je nibaza ko nimba yavyiyumviriye akabona ushobora guhuza abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi n'ubwo butegetsi bukihari gushika n'uyu munsi ico kintu nibaza ko coba ari ikintu ciza cane nibaza ko hamwe bashobora ko bakabagirira ikigongwe ko ikosa ryarabaye n'ibyo mugabo hamwe umuhuza yuje hagati y'abo bantu bagombye gutembagaza ubutegetsi hanyuma agaha bahuza n'ubutegetsi coba ari ikintu ngirakumbure corondorera amahoro abarundi bagasubira bakabana mu mahoro n'umutekano hanyuma mbere ngira ngo n'abanyamahanga basa n'abadukuyeko amaboko bagasubira bakagaruka hanyuma bagafasha uburundi jewe nibaza yuko mu bisanzwe iki gihugu cy’u Burundi cyaciye mu magume menshi amagume ni menshi twaciyemo kandi icyatumye ayo magume aguma abandanya nuko hatabayeho kwicarira icyo kibazo kizanana n'iyo ngorane ngo hajyemo kuza barahana abagize amakosa rero jewe ubu nk'umunyagihugu ndamaze imyaka itari mikeya ku iyi si ndafite imyaka irenga mirongo itandatu urumva ko nabonye byinshi rero mu majyambo make jewe icyo novuga ku bijyanye n'aba bantu bama bateye ingorane mu gihugu aribo babo bagaruka ngo baraje gusaba ikigongwe byo nibaza yuko ikigongwe kigirirwa uwagize ikosa kuko nta kigongwe wosaba atakosa wagize jewe ku bwanjye icyo umuhuza asaba kuri icyo kigongwe jewe numva mm, bifise ishingiro kubera habaye ibiganiro mu bisanzwe ntibyokumiriye umuntu n'umwe dushaka yuko ibiganiro bitera imbere bifata intumbero kandi ari ingorane bakazica impande zose bakatumwa ko mu butungane hama bikabagira kandi umwe umwe wese ku katwe kiwe akagigwa agatwe kiwe ico aba yarakoze hanyuma ivyo biheze bagaheza bishobotse bagatanga ico kigongwe nk'umurundi nibaza yuko umuntu agirirwa ikigongwe iyo ari we acisabiye kuko urashobora kukimusabira hama nawe akaba atabishaka nk'aba bantu rero bashatse gutembagaza inzego zatowe n'abenegihugu murabona ko n'ubu iyo bari babandanya bacafuza ubutegetsi bisigura yuko bo imbere yabo atabye ikigongwe babona ari ukubandanya nyene politike je numva iyo ngingo y'umuhuza yo gusabira ikigongwe abo bashatse gutembagaza ubutegetsi yobayeyo mu gihe bonyene bokwituye uwo muhuza bakamubwira bati twebwe nyabuna rabo dusabira ikigongwe twarabonye ko byatugoye gatoyi dusabira ikigongwe hama tubandanye mu itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu ko mbona jewe ku gatwe kanje mbona yuko icyo kigongwe cyotangwa kugira ngo abanyepolitike bose baze kugira ngo bitegurire amatora atagira amahinyu kugira ngo hirya y'ejo ntihagire umunyepolitiki azovuga ngo yakumiriwe kubera atagiriwe ikigongwe kandi hariho n'abandi baba bafise ibyaha bari ngaha mu Burundi batashoboye gushirwa kuwo mutahe abanyaruyigi baranatubwira icyo banka umuti kugira ngo bene izo ngorane ntizame zibonekeza wibaza mu Burundi kugira ama, amahoro arama aboneke ikintu cya mbere cyo haba uko hoba ku amahari igihe ryo baryanditse nabi biragaragara yuko tuzoguma turi muri izi ngorane igihe naho nyene umuntu umwe umwe yoza kurikoresha akeneye yuko ribayentere inyungu yiwe tuzoguma muri izi ngorane mu kintu ca mbere rero ni uko abanyepolitiki babanza gutahura ko ibwirizwa shingiro atari iwabo baba ari abanyepolitiki ahubwo ryoba ico akeneyemwo muri iryo bwirizwa shingiro batarabye bobo ibibanza bagomba kuzoshikira aho muri icyo gihe tuzoshikira amahoro aramo wibaza iki je ku busanzwe bahanywe ku bw'iwanje ntakobaga hatsi ahubwo zoba ari inyungu kuko byotuma eh, kumbure nabo babi bafise uwo mugambi mubi wo kuza baratembagaza ubutegetsi cyangwa bagerageza gutembagaza ubutegetsi bivaho hamwe yogishika ko bagahuza hama bakaganira hanyuma n'abari hanze bakaganira bakagaruka mu Burundi tukaba mu Burundi turi hamwe twese nico kintu ca mbere cyo tuma Burundi butera imbere bukava mu izinjyane burimwo uno munsi wibaziki rero gusaba ikigongwe kumuhuza bisigura ko nawe nyene yemera ko amakosa yakozwe ayo makosa rero amaze gukogwa je nibaza yuko uwo muntu yakoze ikosa arabanza akemera ikosa imbere y'abanyagihugu akemerera leta ko yagize ikosa hanyuma nimba leta ahanini ishobora kumugirira ikigongwe byoyivako ariko ku bwacu abanyagihugu ayo makosa yose yama yakozwe ahanini hababara twebwe abanyagihugu batoya rero twebwe nk'abanyagihugu nka jewe nk'umunyagihugu simvugira abanyagihugu bose jewe ku ruhande rw'iwanjye nk'umunyagihugu nabonye byinshi jenovuga nti uwo yakoze ikosa Naryemanga ati jewe ndemeye ko nakoze ikosa hanyuma garuka avuga ati jewe ndasabye ikigongwe cyanke wibaza boba barabonye bobo ingorane izo ngorane rero nizo bobabaza bakavuga bati mwabitumwe n'iki bakazivuga hanyuma icyo kintu rero coba carabatumye bakaraba yuko bokiraba bakagitorera ubuti nacyo bakabumviriza kugira haboneke umuti urama wibaza iki twebwe abanyagihugu bavuze ngo abashatse gutembagaza ubutegetsi uca usanga umengo bajaniranya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cumengo bose baravangatiranye numva rero hoba ugutandukanya abashatse gutembagaza ubutegetsi n'abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi kuko hariho ababyitiranya hariho abatashatse abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi cyangwa n'ubutegetsi mugabo atashyize gutembagaza ubutegetsi nimba ari cyo na cyo ku bwanje hoba ubutungane budahengamye hanyuma umwe wese akagirizwa icyo yakoze kandi atacyo yakoze akezwa ari uwera akera ari uwagirizwa ikosa akajyagirizwa hanyuma rero uwo yamaze kujyagirizwa bikenewe ku bwanje kuko n'abandi mpora mbona hagera igihe umukuru w'igihugu akaba agirira ikigongwe ari hamwe ico kigongwe arico cotuma haza amahoro n'umutekano ntacobuza canke mbere bakabagabaniriza ibihano aboba bagiriwe n'icaha wibaza iki kugira ngo haboneke amahoro arama mu burundi nuko uko uwufise icyo yagirizwa wese yoja habona hanyuma agasaba ikigongwe ku mugaragaro kuko mukuru w'igihugu nyine cyubahiro petero nkuru nziza yaravuze yuko abarundi bose bogaruka kuko igihugu ntigishobora kubakwa n'aba bonyine abandi bari hanze kanatsinda igihugu ni cya twese nibaze rero bajya habona basaba ikigongwe ari abakigirirwa bakigirigwe ari abakurikiranwa n'ubutungane bakurikiranywe n'ubutungane hanyuma gutyo imigwi barimwo itora abandi bayiserukira canke bo nyine babandanye bivana n'icyo ubutungane buzoshikako hanyuma gutyo duheze twubake igihugu cyacu turi hamwe atanu umwe avuyemo wibaze iki twosaba rero yuko umukuru w'igihugu yogira ikigongwe bose bakazakitegurira amatora atawanja wangura nuko abanyepolitike imisi yose hoba akabatandukanya boba bokwicara hamwe bakayaga ubandanye gukurikirana radio isanganiro njyewe icyo nuvuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki